بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا إله إلا الله من دوامي يتن حديث بناسنجي قرق بيرنج حديث أبو هريرة رضي الله عنه دن في غمام صلى الله عليه وسلم نامن خذوا جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Kyýamat gün näme? Otda size perde boljak zatlaryňyzy alyň diýýär. Bir musulmanyň oda ýanmasyzlygyna perde boljak zatlar näme? Düşündirýär. Subhanallah, walhamdulillah, we la ilaha illallah, wallahu ekber şu sözler diýýär. Şu sözleri näme her bir musulman gaýtalamaly? Ýatlamaly, manylaryna düşünmeli, her bir sözüň buýurýan zatlaryny etmeli, her bir sözüň gaýtarýan zatlaryny gaýtmaly. Şonda şu sözleriň inşa Allahu Taala bir musulmanyň näme oda girmesizligine perdeler bolýar. Fe innehunne çünki ýaňky aýdylan sözler diýýär, ýe'tine ýewmel kyýame gelerler kyýamat gününe mukaddimat şuny diýen adamlaryň öňünden perde bolup. Mukaddimatun, Şu sözleri diýip, şu sözlere amal eden, iman eden adamlaryň öňünden perde bolup gelerler diýýär. We muakkibat, We yzlaryndan perde bolup geler diýýär. We munjiýat, We näme? Otdan nejat tapmaklygyna, gutulmaklygyna sebäp bolarlar diýýär. We hunnel bakiýatus salihat, We baky galjak salyh amallaram şulardyr diýýär. Sahyh hadys özem. Näme Pygamberimiz gören adamdan biri näme rowaýat etýär, Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? Afzalul kelam, sözüň iň afzaly diýdi, iň gowy söz Subhanallah, Walhamdulillah, we la ilaha illallah, Wallahu ekbardyr diýdi. 43-nji hadys Aişe enemizden näme diýýär Aişe enemiz? Galat kultu ya Rasulallahi أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال نعم من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير ومن قال شرا قلنا له كفارة سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Ayşe ne peygamber dedim diye يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسا diye. Seni görýän diýýär, bir mejlisde otursaň diýýär, wela tetlu Kur'anen ýa bir ýerde Kur'an okasaň diýýär. Wela tusalli salaten ýa bir namaz okasaň diýýär. Ha illa hatamta biha biha ulail kelimat. Elmydama iň soňunda näme? E, şu sözler bilen tamamlaýaň diýdi. Ýani bir ýerde oturyp turaň soňam näme şu sözler diýýän. Kur'an okasaňam, namaz okasaňam iň soňundan şu sözler diýýän diýýär. Şonda pygamberimiz näme? Hawa diýýän diýýär. O söz diýýär. Iň gowy haýyrly aýdylan sözler diýýär. Men gala haýran, kim näme haýyr sözläp yzyndanam ýaňky şo sözleri diýse hutima lehu tabiun ala zalikel haýyr. O edeniň yzyna näme bir haýyr möhüri basylar diýýär. Ýani möhürlenen zat näme hiç haçan ýitmeýär, dagamaýar. Şoň üçin näme Indi kyýamada çenli şo haýyr aýdan zatlaň näme, eden zatlaň şo sözler bilen möhürlense ýitmeýär diýýär. Wa men gala şerrun emma kim näme bir şer gürrüň etse, erbet gürrüň etse, erbet iş etse, erbet iş etse diýýär. Yzyndan hem şo sözler diýse näme eder diýýär. Oňa keffara bor diýýär. Eden günäsini ýa sözlän erbet zatlaryny näme Bir örtüji, gidiriji bir näme salyh amal boldy. O sözler näme eken? Subhanaka we bihamdik. La ilaha illa ant estagfiruka we etubu ileyk. Ya şoň üçin bir ýerde otursaň, zat etseň, e, näme etseň, iň soňun näme şu sözler bilen tamamlamaly. Subhanaka diýmekligi näme? Ey Rabbim, hemme aýyplardan, kemlerden sen päk diýmek. We bihamdik diýmek näme? Seni öwgüleýän, sen hemme näme öwgüleriň hamdu senalaň eýesi diýmek. Soňundan şu sözler diýse diýýär, o sözler oňa näme bolar diýýär? Kânet kettabiýe yutba aleyhi diýýär. Şo sözler bilen möhürlener diýýär. Bekediler diýýär. Namaýy agmalynda bek edilip ýazylar diýýär. Ve men kâleha fî meclisi lagwin diýýär. Emma kimde kim bir näme bir günä edilen ýa bir ýalňyşlyk goýberilen e, bir mejlisde otursa diýýär. O sözler soňundan aýtsa diýýär, Kânet keffâreten lehû diýýär, onuň näme, keffara bolar diýýär. Şu sözler onuň näme, şo mejlisde eden günäleriniň näme, geçirilmegine sebäp bolar diýýär. Kyrk bäşinji hadysda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär? Abdullah ibn Omardan, Kâne izâ kafele min gazwin ew hajjin ew umratin yukebbiru alâ kulli şarafin Ýukabbiru ala kulli şarafin minel ard, şaraf diýmek näme? Her bir ýeriň beýik ýeri, bir baýyr, tümmek ýer. Her bir ýeriň beýik ýerine tümmegine galanda üç gezek Allahu ekber diýerdi diýýär. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber diýer eken. Şonuň üçin sünnet, bir ýer ýol menzil kesip barýarka näme? Beýige, baýyra, daga galanda näme etmeli? Üç gezek Allahu ekber diýmeli. Pygamberimiz şeý diýen eken. Ha? Niýeräk ýerden beýgelýän ýere galdyňmy? Şony diýýär. Soň üç gezek Allahu ekber diýensoň näme diýer eken? La ilahe illallah. Hä, Alladan başga ybadata hakgyl iläh ýok diýer eken. Wahde, bir ybadata hakgyl ol, la şerike leh. Oňa hiç bir zat näme ybadatda şärik bolubilmeýär. Lehul mulk. Bar mülküň eýesi Allah. We lehul hamd. Bar öwgi-senanyň eýesi Allah. We huwa ala kulli şeýin kadir. We ol Allah her bir zady başarýan. O näme? Bir Allanyň näme özi ýeňýär diýýär, bar toparlary. Hezeme ýeňýär. Ahzab toparlar, wahda. O näme? Bar toparlaram näme duşmanlary, kapyrlary bir Allaň özi ýeňýär. Kyrk altynjy hadysda näme? Ebu Huraýradan rowaýat edilýär, Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär? Men kâle la ilahe illallahu wahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Fi yevmin mi'ete marratin kânet lehu عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ومن لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك رواه البخاري ومسلم نعم يا بيغام مسلم كم ذا كم Günüň dowamynda ýüz gezek, La ilahe illallah wahdehu la şerike leh, lehul mulk we lehul hamd we huve ala kulli şeyin kadir diýse, günüň dowamynda kimde kim ýüz gezek diýse, näme eder diýýär? Şol adama diýýär, Adlu aşri rikap diýýär. Rikap näme? Gul. Aşr on. Adylam näme? Deň. Ýagny on sany gul näme azat edeniň sogaby ýalyk sogap berler. Göýä sen on sanyk guly azat eden ýalyk sogap ýazylar. Ve kutibet lehu mi'etu hasene ve ýüz sanagam näme? Hasene sogap ýazylar. Ýüz sanagam sogap berler diýe. Ve muhiyet anhu mi'etu seyyi'e ve ýüz sanagam näme? Günäsi ýuwlar diýe. We ýüz sanagam günäsi ýuwlar diýýär, we kanat lehu hirzan mineş-şeýtan ýewmihi zalik hatta ýumsi. We özem şo gününde diýýär, hatta ýumsi, tä gije düşýänçä şeýtandan oňa bir näme, hirz bolar diýýär, gorag bolar diýýär. A, we şo günüň dowamynda-da näme, agşama çenli şo sözler näme, ony şeýtandan näme, gorag bolar diýýär. Ve lem yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi. Ve näme kyýamatda-da şoň eden amalyndan näme afzal amal eden näme adam gelmez diýýär. Illa megerem ahadun bir adam amile aksara min zalik. Şoňkudan köp diýen bolsa diýýär, ana o artyk sogaply geler diýýär. Biri günde 100 gezek diýipdir, birem näme 110 gezek diýipdir. Ana şu 110 diýen bundan näme artyk sogaply geler diýýär. Neseme diýdigi bir jan, bir adam. Bir adamy näme azat eden ýalyk sogap ýazylar diýýär. Neseme ruh. Düşündiňmi? Nesme diýdigi näme? Neseme diýdigi ruh. Ýani bir jany, nä bir adamyny azat eden ýalyk näme sogap ýazylar diýýär. O başga bir hadis, aho. Bir adam näme azat eden ýalyk sogap ýazylar diýýär. 48-nji hadis kimden? Ismaýyl pygamberiň näme dört sany ogluny gulçulykdan azat eden ýaly sogap berler. Ismaýyl pygamber mysal ger, ha bir gul bazarynda dört sany näme pygamberimiz Ismaýyl aleyhisselam näme ogullary gulçulyga düşüpdir. Sen baryp şony näme azat eden ýaly näme sogap ýazylar diýýär. We ýene üstüne näme Akana lahu idl raqabatu min walad Ismaýyl. Ýa gutardy az. Näme dört sanak näme Ismaýyl alaýhyssalamyň çagalaryndan dördüsini näme gulçlukdan azat edeniň kelek sogap berler. Diýär. 49-njy hadysda näme diýär? Bulam An Abi Aýýaşin Zuraqi diýenden e, sahabadan rowaýat edilýär. Qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men qala iza asbaha la ilaha illallah wahdahu la şerika lah lahul mulk we lahul hamd we huwa ala kulli şeyin kadir. Kimde kim näme asbaha irden turanda diýä Ve iza qalaha iza amsa. Emma agşam düşende diýse diýýär, kana lehu misle zalika hatta yusbih. Ta näme daň atýança ýaňky berlen zatlar beriljekdir diýýär. Ellinji hadys Şeddad ibn Awsdan Pygamberimiz näme diýdi diýýär? Seyyidul istigfar en tekul. Näme istigfar ýani al istigfar diýmek Allah Tagaladan näme günäňi bagyşlamaklygy soramak. Allahdan günäňi bagyşlamaklygy soraňda iň aňyr baş edilýän doga şu diýýär. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة كم دا كم شدوغة عن أثد يعني قدوغة اللهم أنت ربي أي اللهم ثن من ربم Eý Sen meň eýäm, meni ýaradan Sen, maňa rysk berýän şu Sen. La ilahe illa ent, Senden başga meniň näme ilähim ýok, men ýeke-täk Saňa ybadat etýän, Senden başga hiç bir zada ybadat edemok diýse. Halakteni, näme üçin biz diňe bir Allaha ybadat etýäs, sebäp diýseň halakteni, meni diňe Sen ýaratdyň diýýär. We ana abduk, we men Seň guluň, we ana ala ahdike we wa'dik, we men Saňa näme beren ahdymda we wadamda, ahd-amanymda diýýär, mastatat, başardygyma görä. Biz näme diýip söz berdik Allatagala? Diňe Saňa ybadat ederis, Senden başga ybadat etmeris diýdik. Şo beren näme ahdymda, wadamda mastatat, başardygyma görä. A'uzu bike min şerri ma sana't, we näme Senden pena soraýan, geçirmekligiňi soraýan, min şerri ma sana't, eden zatlarymyň erbedinden. Ýani men näme erbetlikler edibiljek bolsam şo zatlary men etmez ýalak men näme gora diýip senden soraýan ne Abu'u leke bi ni'metike aleýk saňa dolanýan ne seniň maňa beren nygmatlaryň bilen ýani näme nygmatlar gelse näme şo nygmaty näme saňa ýöňkeýän şulary sen berdiň diýen ne we Abu'u leke bi zenbi we günä essemem ýene saňa dolanýan o günälerimi näme bagyşla diýip diýe Şoň üçin fagfirli, Rabbym meniň günälerimi bagyşla. Näme üçin? Fe innehu la yagfiruz zunuba illa ent. Çünki näme? Senden aňarda günä bagyşlaýan ýok diýýär. Näme diýýär pygamber? Men qalaha minen nahar. Kim günortanda şu sözleri diýse, mukinen biha, özüm iman etse şu diýen zatlaryna. Fe mata min yawmihi qabla an yumsiya. Özüm näme? Agşam batmazyndan öň şo günde ölse diýýär. Näme onuň eden günäleri näme hemmesi bagyşlanar diýýär, we in kana misle zebedil bahr, eger näme onuň günäleriniň sany deňizleň zebedi ýalak, deňizleň köpürjigi ýalak kän hem bolsa diýýär. Deňiz tolkunlanda deňiziň üstüni durmuşyna näme köpürjik alýandyr. Kimde kim näme ýatjak goluna şu dogalary edip ýatsa diýýär, näme şonuň köpürjik günäleriniň köplügi sany deňirleň zebedi, deňizleň köpürjiginiň sany ýalak köp hem bolsa diýýär, bagyşlanar diýýär. عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله قاقث عمر رضي الله عنه دن روايته يبيغ محمد صلى الله عليه وسلم دي. من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة Rawahu At-Tirmizi we Ibnu Maja we Ahmada wal Hakim we hassanahu aş-Şeýh Al-Albani rahimahullah. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär? Men dahala su. Kim bazara girende şu dogalar diýse diýýär. Näme oňa müň müňden sogap ýazylar diýýär. Araplar näme million sanyny bilenä. Şunuň şu wagt million näme araplar. Bu soň araplaň diline giren söz. Düşündiňmi? Araplar öň milyony elfe elfe diýýär. Düşündiňmi? Elfe elfe diýdigi milyon diýdigi. Düşündiňmi? Näme diýýär? Kimde kim bazara girende şu dogalary etse diýýär, Allah Taala oňa näme? Milyon näme? Sogap ýazar diýýär. We ondan million sanak näme, günäsini aýyrar diýýär. We oňa näme, million dereje, derejesini galdyrar diýýär. We näme, jennetden hem oňa näme, öý gurar diýýär. Elfe elfe diýdigi, müň müňden sogap ýazar diýdigi, şo million diýdigi. Taýyp, näme doga eken bu, bazara girende, okalanda, bunça zatlar beriljek. La ilaha illallahu wahdahu la şerike leh, lehul mulk we lehul hamd, yuhyi we yumit we huwa hayyun la yamut, biyedihil hayr, Wa huwa ala kulli şeýin kadir. La ilaha illallah diýdigi näme? Allahdan başga ybadata hakgyl ilah ýok, ýeke-täk ybadat edilmeli Allah. Allahdan başga ybadat edilýän zatlaryň bary batyl. Wahdahu la şerike leh. Hiç bir zat şärik ýetirilmesizden bir Allah ybadat etmelidir. Lehul mulk. Bar mülküň eýesi Allahdyr we lehul hamd we bar öwgi-senanyň eýesi Allahdyr. Yuhyi we yumit, ýeke-täk öldürip direltleýän Alladyr, we huwe haýýun la ýamut, we ol, Alla, ebedi diri hiç ölýän däldir, biýedihil haýr, we bar haýyrlar Allaň elindedir, we O, we huwe ala kulli şeýin kadir, we O, Alla, hemme zada kadirdir, hemme zady başarýandyr. Taýyp. Kim şuny diýse näme eder diýýär, müň-müňden sogap ýazylyp, müň-müňden günäsi aýrylyp, müň-müňden derejesi galdyrylyp, näme dereje, jennetde, Doga-dilegler öwret maňa diýdi. Iza asbaht, ýagny irden turamda, we iza emsayt, agşam ýatamda, eder ýalak, aýdar ýalak dogalar, sözler öwret diýdi, diýýär. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme edýär Ebu Bekre? Kul, diýýär. Irden turaňda ýa agşam ýatjak bolaňda şu dogalary aýt, diýýär. Allahumma fatiras semawati wal ard, alimal gaybi ve şehada, Rabba kulli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ent, Ýeriňe geçeňde-de näme? Şu dogalary aýt diýýär. Allahumma fatiras semawati wal ardi. Eý Allahym, sen näme? Fatir, ýani halyk diýmek. Asmanlaryň, ýerleriň näme halygy Allahymsyň sen. Alimul gaýbi we şehada. Gaýyp bolan we näme äşgär bolan zatlaryň hemmesini bilýänsiň sen Allah. Rabba kulle şeýin we meliki, her bir zadyň Rabby we her bir zadyň eýesi Sensiň. Şaýatlyk berýärin ýeke-täk ybadata näme hakgyl Senligiňe, Senden başga ybadata hakgyl hiç bir zadyň ýokdugyna. We pena soraýan Senden näme nebsiň şerrinden gora diýip we şeýtanyň şerrinden, şirkinden gora diýip Senden pena soraýan diýip. فلما قدمنا بلغ النبي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم أخرجه البخاري واللفظ له والمسلم دي. أسامة ابن زيد نام دي Razyýallahu anhu, Ba'asana Rasulullah, ugratdy diýýär Pygamberimiz bizi jihad etmeklige ilel hurakati, huraka diýen näme, bir tiräň üstüne. Fasabbahnal kawm, ir bilen üstlerini basdyk diýýär. Fasabbahna al kawm diýde näme, daň bilen näme üstlerini basdyk diýýär. Fehezemnahum we ýeňdik diýýär bulary. Welahektu we içinde birine näme ýetdim diýýär. Men şolaň içinde birini tutdum diýýär. Welahektu tutdum diýýär birini. Men we ansarlardan ýene biri diýýär. Iki bolup diýýär. Rajulen minhum. Şolaň birinden nä içinden birini tutduk diýýär. Felemma gaşina gow elimize alamyzsoň de tutamyzsoň de ýaňky adam näme? La ilaha illallah diýdi. Ýani la ilaha illallah diýdi musulmanlar öldür onu. La ilaha illallah diýdi ony fekaffal ansar. Ýani ansara näme? Degme et diýýär. La ilahe illallah diýenim bilen saklandy diýýär. Eşidip diýýär. Menem näme fataantuhu bi rumhi. Naýzam bilen näme sokdum diýýär. Hatta kataltuhu öldürýänçäm diýýär. Ýani naýzamy sokup öldürdim diýýär. Felemma kadimna soňam näme yzymyza gaýtdyk diýýär. Ýaňky käfirleri ýeňip. Onda meniň eden habarym belegannebiýe, pygamymyza ýetdi diýen. Usama biri la ilaha illallah diýensoňam öldürdi diýip näme pygamymyza ýetipdir. Ondan pygamymyz näme diýdi? Ýa Usamatu, eý Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ýa la ilaha illallah diýenden soň öldürdiňmi diýdi. Qultu, menem aýtdym diýe, kana mutaawwidan. Ýani ölümden ölmedi kana mutaawizan o söze iman edip diýmedi ýa Resulallah mutaawizan şo sözi diýip ölümden gutuljak bolup diýdi diýdim diýen. Şunuňmy? Ýani iman edip diýmedi ýöne şeý diýsem öldürmezler laý diýip diýdi diýen. Fema zala yukarir ha ýöne men soň diýen zadym diňlemet diýe şo öz sözüni gaýtalat diýe pygamberimiz. Ha? Ýani şony diýen soň hem öldürdiňmi? Şo şeý diýip durdy diýen. Erbet näme ýa Usama gorkýa näme? Uly günä etdi. Hatta temenneytu diýýär, näme, şo taýda gynanjyma, näme, ökünjime arzuw etdim diýýär, enni lem ekun eslemtu gable zalikel ýewm. Ýagny näme, şo günden soň musulman bolsadym diýip, näme, arzuw etdim diýýär, düşündiňmi? Bärsem näme, şo günden soň musulman bolan bolsa, öňünden eden günäleri näme, bagyşlanjak, düşündiňmi? Ene Rasulalla gaty näme etdi diýýä, ol bir uly bagyşlanmajak günäleň birdigini näme Usama razyýallahu anh näme gorkup gynanyp näme şo günden soň musulman bolsadym diýip diýýä käşgä. Şoň üçin la ilaha illallah diýilýän zat näme ol uly söz. Şoň üçin bir adam näme la ilaha illallah diýdimi diýen wagtynda biz ol adama hiç zat diýmeýäs. Eýýäm näme la ilaha illallah kim bolýar? Musulman bolýar. Soň sen araňa gelenden soň Ondan soň la ilaha illallaň talap etýän zatyny gelmese, etmese, ondan oň näme başga hökümi bolýar. Emma musulman kapyr jeňinde bir adam la ilaha illallah diýdi, boldy, on näme saklanýaň, oňa degmeýäň. 55-nji hadysda Ibn Abbasdan gelýär, Enne Nebiýe sallallahu aleyhi ve selleme ba'asa Muadan ilel Yemeni fekal. Muad ibn Jebel radıyallahu anhun Yemeni ugratýar. Fekale ve şey diýýär Muada. Ud'uhum ila şehadeti en la ilaha illallah we enni rasulullah. Eý Muaz, birinji bilen olary ud'uhum, dawat et, çagyr. Ýeke-täk Allaň ybadat etmekligine näme şaýatlyk bersinler diýýär. We meniň näme Allaň rasulydygyna şaýatlyk bersinler diýýär. Fe inhum ata'uka li zalik. Şu iki zada näme boýun bolsalar diýýär. Bir Alla ybadat edip, Ondan başga näme ybadat edilýän zatlaryň hemmesini taşlap we Meniňem hakyky pygamberdigime iman edip, boýun bolsalar diýe, onnoň soň fe'alimhum öwretgin diýe olara, Ennallaha iftarada aleýhim hamsa salawatin, Hä, Allaň olara parz edenligine gijäň, günüň dowamynda bäş wagt namazy, Fi kulli ýewmin we leýle. We bir gije-gündiziň dowamynda Allah Tagala olara bäş wagt namazyň parz edendigini öwretdi. Fe in hum ata'u li zalik. We oňa-da boýun bolsalar, ondan öwretdi. Ennallah iftarada aleyhim sadakaten fi emwalihim. Ellerinde bar bolan mallaryndan zekat bermekligi näme Allaň parz edendigini aýtdy. Şo-da zataga diýip, bolan tutýan zekat. Düşündiňmi? Ma sadaka sünnet. We bärde näme sadaka diýip, zekat manysyna gelýär. We olara ýene öwret, ýagny dinlerini öwret, ýa la ilahe illallahyň haklaryny öwret, ýa diňe la ilahe illallah diýen ýetik däl. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah diýdimi, ondan öwret diýýär. Näme bäş wagt namazyň parzdygyny. Oňa-da boýun bolsa, ondan näme zekatyň bardygyny öwret diýýär. Tu'khadu min agniýaihim, ýagny baýlaryndan alnar diýýär zekat. We turaddu ala fuqaraihim, O näme garyplaryna-da berler diýýär. Düşündiňmi? Ýani şeýhiň hikmetinden näme ýaňky hadysyň yzyndan bunu getirdi. Düşündiňmi? E köp adam näme ýaňky birinji hadysa düşünenoklar. Biri la ilaha illallah diýen soň näme etse edibermeli, ol dinden çykanak diýip düşünýärler. Şoň üçin aşak hadysy getirdi. Ýani şuňa boýun bolan soňlar namazy öwret diýdi. Namaza boýun bolan soňlar zekady öwret diýdi. Biri la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah diýdi, boýun boldy. Soň namazam okamalsyň diýende Bäş ýüz elli altynjy hadysda Ibni Omardan gelýär, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme, yslamyň bäş sütünini näme etýär? Bäş sütünini beýan etýär. Näme diýýär Pygamberimiz? Buniyal islamu ala hamsin, ýani bina bolanlar yslam dini bäş sanak sütüne, bäş sanak esasa diýýär. Şu yslamyň birinji düýbi, birinji sütüni nämedir diýýär? Şehadetu en la ilaha illallah we enne Muhammeden abduhu we rasuluh. Birinji sütün näme? Allatagalaň ýeke-täk ybadata haklylygyna we Oňa ybadat etjekligine we Muhammet pygamberiň Allaň guludygyna we rasulydygyna şaýatlyk bermeli. We ykamy sala we namaz okamaly, ikinji rukny. We itaý zekat, zekat bermeli, üçünji rukny. We hajjul beýt, haj etmeli, dördünji rukny. We sawmy ramazan we agzyňy beklemeli, ramazanda, bäşinji rukny. Görýäňmi, ýene açyklady. Näme üçin getirdi yzyndan şuny? Ýani yslam diňe la ilaha illallah däl. Bul birinji girýän sözüň. Gireňden soňam näme? Bu zatlaryny hem etmeli. Şu agzalan zatlaryň birini hem näme? Etjek däl diýse ýem ol musulman däl. Elli ýedinji hadys Sawbandan. Sawban razyýallahu anhu näme diýýär? Pygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeý diýip diýýär. Bahin bahin li hamsin diýip diýýär. Bahin bahin diýdigi beh beh diýýäňä şol. Araplaryň beh behi bahin bahin. Buza bu bäş sanak zada diýdi. Beh, bu bäş sanak zat diýdi. Ýani Allaň ýanynda näme? Bu bäş sanak zada beriljek sogap diýdi. Beh, beh, beh diýdi. Ajaplan pygamberimiz. Ma asqaluhunna fil mizan. Ýani bulardan aňyrda agyr zat barmyka diýdi, barmyka diýdi mizanda. Terezede. Sogaplar günäler çekiljek ha. Terezede. Bulardan aňyrda sogaby artyk agyr geljek zat barmyka diýýär mizanda. Birinjisi näme? La ilaha illallah. Wa subhanallah. Ikinjisi. Walhamdulillah. Üçünjisi. Wallahu akbar. Dördünjisi. Wal waladus salihu yutawaffa lil mar'il muslimi fayahtasibuhu diýýär. Bir bir musulmanyň hem diýýär bir salyh perzendi ölse diýýär. Olam näme? Berenem Alla, alanem Alla diýip feýahtesibuhu. Hä? Sabyr etse diýýär. Şony. Alladan razylyk bilen kabul etse diýýär şu musybaty. Şu bäş zady edibileniň, hä, eden adamyň sogabyndan aňyrda mizanda agyr sogap näme? Agyr sogaply amal barmyka diýýär. Birinjisi näme eken? La ilaha illallah sözi. Ikinjisi subhanallah sözi, ikinjisi alhamdulillah sözi, dördünjisi Allahu akbar sözi. Bäşinjisi hem bir musulmanyň bir salyh perzendi ölse, hasadan hem ýetişip barýaka ölse, bu gaty agyr musibat. Şonam näme biri Allahyň arzalygy üçin çekip çydabilse, Göteribilse, bu näme? Sabr edenim üçinem, inşa Allah, Alladan sogap umyt etýän diýse, Allah oňa sogap berer diýýär, terezide şo sogapdan aňyrda näme sogap zat gelmez diýýär. Ýöne bu sözler näme diňe diýmek däl. Şu sözlere düşünmeli. La ilahe illallah manysy näme? We näme düşünen zadyna amal etmeli. Subhanallah näme? Alhamdulillah, Allahu ekber. Bu sözleriň manysyna düşünmeli. Talap etýän zatlaryna amal etmeli, gaýtarýan zatlaryny gaýtmaly. Wa huwa ala kulli şeýin kadir diýse diýe, ýüzünem şuň bilen doldursa diýe. Gufirat hatayahu wa in kanat misla zabadil bahr diýe. Näme onuň günäleri bagyşlanar diýe, ha hatda deňiziň köpürjiginiň ha sanyýalyk günäler köpem bolsa diýe. Ýani sen günäň deňiziň köpürjigini ýaly känem bolsa Allah tagala bagyşlar diýe. 33 kere kerna bardan soň näme diýmeli eken? Subhanallah diýmeli eken. Elhamdülillah diýmeli eken. Allahu ekber diýmeli eken. Ýüzünjisini hem näme? La ilaha illallah wahdahu la şerika leh lehul mulk we lehul hamd we huwa ala kulli şeyin kadir. Başga bir rivayetde näme gelýär? 33 gezek subhanallah, 33 gezek Allahu ekber, 33 gezek elhamdülillah, 34 gezek hem Allahu ekber. Oňa alak rivayet hem bar. Otuz üç gezek näme sahyh rowaýat olam. Muny diýseňem bolýar ýüzünjini. Şuň bilen doldursaňam bolýar ýüzünjini. Allahu ekber bilen doldursaňam bolýar. Onda näçe bolýar? Otuz üç gezek subhanallah. Otuz üç gezek elhamdülillah. Otuz dört gezegem näme? Allahu ekber diýen. Taýyp. Indi her bir diýen adama şuň galyk bolýarmy? Sogap berilýärmi? Şoň üçin günäler bagşlanýarmy? Ulamalar näme diýýär? Ýok diýýär. Ýani diýmeklik diýilende näme? Diniň gözüňe tutýan şeklinde diýmeli. Birinji bilen Şu sözler bolmaly, Subhanallah bolmaly, Alhamdulillah bolmaly, Allahu Ekber bolmaly. Birinji şerti şu sözler bolmaly. Ikinji şerti näme? Şu san bolmaly. Dogry dämi? Awa. Üçünji şerti näme? Hä? Farzdan soň. Farzdan soň bolmaly. Awa. Farzdan soň bolmaly. Sen näme başga hadysy açyklaýar? Näme farz namazlaryndan soň diýip açyklaýan rowaýat bar. Şunuň. Farzdan soň bolmaly. Alhamdulillah, ýani şu sözme söz şo näme many üýtgemeýän şekilde diýmek. Düşündiňizmi? Soňam näme tertibi? Näme üçin subhanallah diýdi, soň alhamdulillah, soň Allahu akbar diýdi. Subhanallah diýmek näme? Ilki bilen sen näme gözel Rabbyňy hemme aýyplardan, kemçiliklerden päkleýän. Subhanallah diýen, eý Rabbym, sen hemme aýyplardan, kemçiliklerden päk diýen. Soň näme? Allah taýan aýyplardan, kemçiliklerden näme? Päkläňden soň näme etýän? Soňam hemme öwgüli kemal sypatlary oňa ýöňkeýäň. Soňam Elhamdulillah diýiň. Eý Rabbym, sen hemme kemlerden, aýyplardan päk bolşuň ýalym, hemme hamdu sena, öwgüleriňem eýesi sen diýiň. Indi Allahu Ekberiň mynasybaty näme? Allah hemme aýyplardan, kemlerden päk bolsa we hemme kämillik, gözel sypatlaryňam eýesi bolsa, onda ol Allah hemmeden beýik bolmaly. Şonuň üçin Allahu Ekber diýiň. Düşündiňmi? 59-njy hadys Enes ibn Malikden gelýär. Ismi Agzamy bilen näme etdi diýýär? Doga etdi. Iň uly ady bilen doga etdi diýýär. Haçanda Allatagalaň iň uly ady bilen doga edilse diýýär. Ellezî izâ du'iýe, ýagny haçanda Allatagalaň iň uly ady bilen doga edilse, ejâbe diýýär. Ýagny göni oň dogasyny näme kabul etýär diýýär. Ve izâ su'ile bihi, we şo at bilen Alladan näme, näme sorasaňam diýýär, a'ta, Allatagala berýär diýýär. Indi ýaňkyň dogasynyň manysy näme diýýär? Allahym, eý Allahym diýýär. Inni es'eluke bi enne lekel hamd diýýär. Ýani men senden näme dogalar, dilegler etýän diýýär. Ýani sen hemme hamdu senalaň eýesi diýýär. Sen sen öwgüleýän diýýär. Şu sen öwgülemekligimi, seni senalamaklygym tewessül etýän diýýär. Düşündiňmi? Wa senden zatlar sorajak diýýär. La ilaha illa ent diýýär. Senden başga ilah ýok diýýär. El mennan sen näme? Min, sen näme her bir zada minnet etmeklige hakgylly? Mennan diýmek näme? Ýeke-täk eden ýagşylygyna minnet etýän Allatagala. Düşündiňmi? Bende bendesine näme ýagşylyk etse minnet edibilmeýär. Näme üçin? Sen oňa berýän zadyň hakykatda seň mülküň däl-de, saňa Allaň beren zady. Düşündiňmi? Eýýäm Allaň beren zadyna sen näme minnet etýäň? Emma Allatagala gullaryna haýyr berende kimiň mülkünden berýär? Öz mülkünden, öz zadyndan berýär Allatagala. Şonuň üçin Allatagala men size pylan bermedimmi, men size pylan bermedimmi diýip Allatagala minnet edip bilýär, düşündiňmi? El-Mennan diýýär, sen bize kän haýyrlar berdiň eý Rabbym we sen bize minnet etseňem sen hak kyldy. Bediussemawati wal ard, Sen Allahym diýýä, Halykussemawati wal ard. Asmanlary, ýerleri ýaradan Sen diýýä, Züljelali wal ikram, we zul azamati wal ikram diýýä. Bar näme iň tagzymlyň, näme tagzymlamaklygyň, iň näme beýik, iň beýikligiň, jomartlygyň eýesi Sen diýýä. Ýa Haýýu ýa Kaýýum, eý näme ebedi ömürlik diri bolan, eý Gaýym öz-özüni özün dolandyrýan Rabbym diýýä. Şeýdip näme? Dileg etýär. Soň zatlaryny soraýar. Ýöne öňünden şu dogalary etýär. Şonda pygamberimiz näme diýýär? Ýaňky näme Allatagalany ismi agzamy bilen doga etdi diýýär. Ismi agzam näme bilýäňizmide ismi agzam bilen näme doga edilse kabul edilýär we näme Alladan soralsa Allah soran zadyňy berýär diýýär. Altmyşynjy hadys näme an Ubadete ibn Samitin Gala Gala Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Obada radıyallahu anhu rivayet etýär Pygamberimizden. Pygamberimiz näme diýär? Men ta'arra minel leýli diýär. Men ta'arra diýdi adam agşam ýatyrka birden turýar. Şoňa ta'arra diýär. Kim agşam ýatyrka birden oýansa diýär. Kä wagt näme adam ýatyrka gijäň bir wagty oýanaýýar. Kimde kim agşam ýatyrka gijäň bir wagty oýansa diýär. Men ta'arra minel leýli diýdi. Kim näme gijäň bir wagty oýansa diýýär. Şo oýananda näme? La ilaha illallah wahdahu la şerike leh. Lehul mulk we lehul hamd we huwa ala kulli şeyin kadir. Alhamdulillah we subhanallah we la ilaha illallah wallahu ekber. We la havle we la kuvvete illa billah. Şu dogalary edip, soňundanam Allahümme gfirli diýse, eý Rabbym meniň günälerimi bagyşla diýse. Öw! Ýa-da doga etse, bir zatlar dilese diýe. Üstücibe lehu diýe. Näme dilese kabul ediler şondan diýe. Fein tawazza'a mundan artygam turup diýe. Täre talsa diýe. Wa salla wa namaza maqasa diýe. Qubila salatu şeksiz şübhesiz on okan namazam kabul bolar diýe. Şundan. Soň şu näme? Hakykatdan hem adam ýatyrka oýansa, ämsam bolýar, öwrülip ýene ýatýar. Emma bir ýyl şonda turup şu dogalar edibilse diýe. Wa Allahdan magfyrat sorasa diýe. Oň göni günälerini Alla bagyşlar diýýär. We näme birden bir zatlar dileg etsede näme Alla oň bar dileglerini kabul eder diýýär. We näme gidip täre atalyp namaz dagam okaýsa diýýär, oň näme şeksiz şübhesiz näme namazam kabul bolar diýýär. Rawahul Buhari bu näme hadysam rowaýat etýän Buhari. Wallahu taala a'la we a'lam şunluk bilen näme la ilaha illallah kitabyň näme Soňunam tamamladyk. Allah Taala şu söze iman edip, amal edip ölünçägem näme, şu sözde ýaşamaklygymyza näme miýesser etsin. Wessalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.